Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորդ նորությունների մասին համառոտ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հանդիպում է ունեցել Յակոմինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հաստատել են երկու երկրների նախագահների համաձայնությունը հունիսին անցկացվելիք բանակցությունների հաջորդ փուլի վերաբերյալ։ Հադրութի շրջանում սկսվել է Գարուբեր քաղաքը։ Հանրապետությունում սկսվել են ավարտական եւ պետական ավարտական քննությունները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շնորհակալական հերագրեր է հղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահին, կանցլերին եւ Բունդեսթագի նախագահին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 2-ի լույսի 3-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում պահպանվել է համեմատաբար հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտվել է միայն հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության համաձայն հունիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը օպերատիվ իրավիճակը հանգիստ է եղել նաեւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում։ Սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում միայն արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկ ենթկրակոցներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում են առաջադրված խնդիրները։ Այսօր վաղարավության Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը եղել է զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներից մեկում։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի հրամանով զորամասում ազդարարվել է ուսումնական տագնապ, տրվել են համապատասխան առաջադրանքներ։ Մշտական տեղակայման վայրից ստորաբաժանման զին ազնակազմը նախանշված ժամանակահատվածում տեղափոխվել է գործողությունների շրջան, որտեղ փայլուն կերպով իրականացրել է առաջադրված ուսումնական խնդիրները։ Ամփոփելով արդյունքները, Սեյրան Օհանյանը բարձր է գնահատել ստորաբաժանման հրամանատարության եւ անznակազմի գործողություններն ու պատրաստվածությունը ուսումնական թիրախների խոցման արդյունավետությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր ընդունել է ԱՄՆ-ից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած մի խումբ հայ բարերարների։ Քննարկվել են Արցախում մի շարք բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել սոցիալական ոլորտի խնդիրներին։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել բարերարներին Արցախի զարգացման գործում ակտիվ մասնակցություն ունենալու համար, այն համարելով կարևոր եւ պահանջված։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում Լոս Անջելեսի բարև հերոստացարագրի հեղինակ եւ վարող Լուսինե Ավետիսյանն ասաց, որ 20 տարվա պատմություն ունեցող հերոստացրագիրը ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո շատ արագ նախաձեռնել ու կազմակերպել է հերոստամարաթոն, որից հանգանակված գումարը իրենցից ներկայությամբ հասցվել է Հայաստան եւ Արցախ, տրամադրվել զոհվածների եւ վիրավորների ընտանիքներին։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեզ առիթ ընձեռվեց հանդիպելու Արցախի նախագահ Պարոն Սահակյանին։ Նրա գոչից Լոս Անջելես հայությանը իմ աչքերից արցունքներ հոսեցին, որովհետև եմ այնպիսի մի տպավորիչ խոսքեր, որ հստա եմ, երբ փոխանցեմ Լոս Անջելես հայությանը, ամեն մեկը պիտի ապրի այն, ինչ մենք զգացինք։ Այս նախաձեռնությունը շարունակելի, այս հանդիպումը եկավ փաստելու նախագահի հետ, որ մենք պարտավորություններով բեռնավորված գնում ենք Լոս Անջելես, որպեսզի այդ բեռը կրենք հպարտությամբ, որ մենք հայ ենք, թեկուս հերվում ապրող, բայց այն ժողովրդի մի մասն ենք, որ ճակատագրի բերումով այստեղ չէ, բայց նա այստեղ է, այս հողի վրա։ Ամեն օր կենսունակ ապրում է այս նույն երակի մեջ, որ հայ ժողովրդի երակ է կոչվում։ Եվ այդ զարգերակի վրա պիտի անverջ գոյություն ունենալ, այսինքն պայքարել ամեն օր մի ձևով, ամեն մեկս պիտի մեր գործը անենք։ Եվ այս տախաձեռնության արդյունքում մենք երեք գիշեր հանդիպեցինք մեր մեր գովազդների ընտանիքներին եւ մի հուզիչ հանդիպումով հրաժեշտ տվեցինք նրանց նորից վերադառնալու, նորից աշխատելու։ Էս է մեր ճակատագիրը։ Մեր ճակատին գրված է՝ ուր էլ որ լինեք, պետք է փոքրիկ խողակտորի համար ապրեք, պայքարեք եւ շարունակեք այս աշխատանքը։ Ծանր, բայց սիրելի, դժվարին, բայց ճաշտելի, որտեղ մենք նույն բանի մասին մտածող ժողովուրդ ենք աշխարհի տարբեր ափերում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հունիսի 2-ին հանդիպում է ունեցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Օրլիկի, Պիեր Անդրեի եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են զինադատարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ համանախագահների առաջարկների մանրամասները։ Կարևորվել է մայիսի 16-ին Վեննայի գագաթնաժողովի ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործումը, հիմնախնդրի խաղակարգավորման հանձնառությունը 1994-1995 թվականների զինադատարի վերաբերյալ համաձայնագրերի անշեղ իրականացումը, հակամարտության գոտում առավել արդյունավետ մոնիտորինգի իրականացման եւ հետաքննության մեխանիզմի ձևավորման նպատակով ձեռնարկվելի քայլերը որոնք անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծեն բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հաստատել են երկու երկրների նախագահների համաձայնությունը հունիսին անցկացվելիք բանակցությունների հաջորդ փուլի վերաբերյալ Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորման վերաբերյալ բանակցությունները վերսկսելու նպատակով։ Այդ մասին ասված է ՀԱԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունում։ Նախարարները վերահաստատել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունը։ Համանախագահները նախարարներին կողմերի քննարկման համար ներկայացրել են ՀԱԳ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի կարողություններն ընդլայնելու եւ ՀԱԳ հետաքննական մեխանիզմ հաստատելու վերաբերյալ փաստաթղթերի նախագծերը, ասված է հայտարարությունում։ Հադրութի շրջանի հարավային թևում սկսվել է Գարուբեր քաղաքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Երկհավաք անկորուց կազմակերպելու նպատակով ընդունել է վարչակազմի ղեկավարի որոշումը 2016 թվականի հացահատիկայի մշակաբույսերի երկհավաքի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Ըստ այդ որոշման համապատասխան հանձնարարականներ է տրվել վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի շրջանի համայնքների ղեկավարների ման բացատրական աշխատանքներ տանող հողօգտագործողների շրջանում երկհավաք անկորուց կազմակերպելու համար։ Այդ նպատակով հաշվառել արկա կոմբայներ ուսումնասիրել նրանց վիճակը անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգման աշխատանքներ պաշտպանության նպատակով։ Երկրորդ օրդեներից պաշտպանելու համար աշնանացան մշակաբույսերի ցանկատարությունների շրջակայքը հերթել եւ ստեղծել հակարդային գոտիներ։ Ինչպես տեղեկացրեց աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշնանացան օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոչյանը, 2016 թվականին Բերքի տակ կատարված է 9554 հեկտար աշնանացան։ Դժվարությունը առաջացնում այն հանգամանքը, որ շման գծի ստեղծված բարբարության հետևանքով մոտ 1700-2000 հեկտար ստեղծվել է 21 ցենտներ։ Ներկայացի մասնակցում է 15 կոմբայն։ Ներկայացի աշխատանքները հաջորդի շրջանում շարունակվում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի համար 8 եւ համար 2 դպրոցներում սկսվել են 9-րդ դասարանների համար ավարտական, 12-րդի համար պետական ավարտական քննությունները։ Ինչպես են ընթանում քննությունները։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Միջնակարգ եւ ավագ դպրոցներն այս տարի թողարկել են 1375 շրջանավարտ, որոնցից 878-ը հետագրվել է միասնական քննությունների։ Այսօր քննություն են հանձնում կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ համաշխարհային պատմություն առարկաներից, ընդ որում կենսաբանությունից 87, աշխարհագրությունից 22, իսկ համաշխարհային պատմությունից 11 դիմորդներ։ Օբյեկտիվ եւ թափանցիկ քննություններ ապահովելու համար դպրոցներում ստեղծվել են համապատասխան կենտրոններ՝ լղը կրթության, գիտության Գյուղատնտեսության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանի տեղեկացմամբ նախապես ստեղծված են քննական կենտրոններ բոլոր Ստեփանակերտ քաղաքում։ Կենտրոնները հակեցված են տեխնիկական բոլոր սարքավորումներով, ամբողջ գործընթացը տեսագրվում է նաև ցուցադրում է ծնողների համար, պահանջվող կարգին համապատասխան քննասենյակում գտնում են միայն նրանք, ովքեր պատասխանատու են քննության կազմակերպման համար, դա քննական կենտրոնի տնօրեն, կազմակերպիչներ, գնահատման տեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչ, նախարարության ներկայացուցիչ եւ չկա որևէ մասնագետ ուսուցիչ, ոչ ոքի, ոչ մի աջակցություն չի ցուցաբերվում։ Դիմորդների համար ստեղծված են հնարավոր բոլոր պայմանները, որպեսզի նրանք կարողանան ինքնուրույն աշխատել։ Այս տարի փոխրինչ խստացվել է քննությունների անցկացման կարգը ստեղծվել են այնպիսի պայմաններ, որ միայն գիտելիք ունեցող դիմորդը կարողանա իր գիտելիքին համապատասխան միավոր վաստակել։ Եթե դիմորդի մոտ հայտնաբերում է ձերքի հերախոս կամ ավելորդ որևէ իր, արդեն դիմորդը հեռացում է քննասենյակից։ Կապ չունի թե նա օգտագործել է, թե չի օգտագործել։ Եվ նաև այդ խլացուցիչները միշտ եղել են եւ հիմա էլ տեղադրված են քննական կենտրոնի բոլոր մասերում եւ նպատակելին այն է, որ նախ մեր դիմորդներն արդեն տեղեկացված են եւ չնել փորձում, որ փորձելով դեպքում էլ նրանք չկարողանան կապվել որևէ մեկի հետ հարցերով ու հարցեր ինչ որ հարցեր, որոնք իրենք չգիտեն, այսինքն դիմորդը միայն ու միայն իր գիտելիքներին, կարողություններին համապատասխան գնահատական է ստանում։ ԼՂՀ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Մետաքսե Հակոբյանը, ով նույնպես հետևում էր քննությունների ընթացքին, համեմատություն անցկացրեց անցյալ տարվա եւ այս տարվա քննությունների միջև խաղաղ հանգիստ է, որևէ լարվածություն չկա ներսում, երեխաները հանգիստ նստած աշխատում են։ Այսինքն հոգեբանորեն արդեն բոլորս պատրաստ ենք ու անցել ենք ու կայացել է արդեն այս ձևը աշխատելու, այս ձևը քննություն հանձնելու կայացել է։ Քնության ընթացքին հետևողները հավաստիացնում են նոր մեխանիզմով ընթացող քնություններն ապահովում են 100%-անոց օբյեկտիվություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալական հերագրեր է հղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահ Յոախիմ Գաուկին, կանցլեր Անգելա Մերկելին եւ Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտին Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը խորին շնորհակալություն է հայտնել նրանց եւ Գերմանիայի բոլոր այն քաղաքական եւ հասարակական ուժերին, որոնք իրենց վճռական խոսն ասացին այս հարցում։ Նախագահ Սարգսյանը համոզվածություն է հայտնել, որ Բանաձևն իր ուրույնտը դեր է կունենա ցեղասպանությունների ճանաչման եւ կանխարգելման գործում։ Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումն իսկապես պատմական քայլ էր։ Պատմական ոչ միայն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի, Գերմանիայի եւ գերմանացի ժողովրդի, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար։ Այն խորհրդանշում է ժողովրդավարության, համամարտկային արժեքների գերակայությունը եւ ընդգծում Գերմանիայի հետողական դերն այդ արժեքների պահպանման գործում։ Այն ուղերձ է ամբողջ աշխարհին առայն, որ մարդկության դեմ գործված նույնիսկ 100-ամյա վաղեմության հանցագործությունները ոչ միայն չեն մոռացվում, այլևս դատապարտվում են ճշգրիտ բնորոշմամբ, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսքում։ Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո Մեծի տանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը նամակ է հղել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, ողջունելով պատմական նշանակություն ունեցող այդ քաչ քայլը։ Նա Բանաձևի ընդունումը որակել է որպես մարդու իրավունքների նկատմամբ Գերմանիայի հանձնառության perchaxos վկայություն, ինչպես նաև աշխարհին ուղղված падգամ, որը հիշեցնում է անցյալին մոտենալ պատասխանատու կերպով։ Արամ առաջին կաթողիկոսը հայ առաքելական եկեղեցու ու ժողովրդյանից իր գնահատանքն ու զորակցությունն է հայտնել անարդարության դեմ պայքարի խնդրին։ Բունդեսթագի կողմից հունիսի 2-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը գերմանացիների ճնշող մեծամասնությունը ողջունում է։ Գերմանացիների 74%-ը Բունդեսթագի կողմից հայերի տեղահանումը եւ բնաջնջումը որպես ցեղասպանություն ճանաչելը ճիշտ է համարում։ Հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը Էրդողանի ղեկավարած Թուրքիային հուսալի գործընկեր չի համարում։ Գերմանացիների 91%-ը չի վստահում Էրդողանի կողմից ղեկավարվող Թուրքիային։ Հալեպի հայաշատ նոր գյուղ թաղամասի վրա 5 շաբթի օրը զինյալ ահաբեկիչներն ավելի քան 30 հրթիռ են արձակել։ Զվարթնոց հայկական եկեղեցու փողոցում ընկած հրթիռի հետևանքով հրկիզվել է հայ արհեստավորներից մեկի արհեստանոցը։ Զոհվել են 3 հայեր, որոնց ածխացած դիակները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մահացել է նաև նոր գյուղում վիրավորված մեկ այլ հայորդի։ Հոնկոնգում կայացած միջազգային ասիական բուժքույրական 3-րդ համագումարին մասնակցություն են ունեցել Արցախի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ ԼՂ բուժքույրերի միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր բժշկուհի Լիլիա Մովսիսյանը տեղեկացրել է, որ համագումարին մասնակցելու հրավերը Հոնկոնգից է եղել։ Սա կարևոր իրադարձություն է Արցախի բուժքույրերի համար, որը համակարգի աշխատողներին մեծ հնարավորություն է ընձեռում ավելի խորացնելու գիտելիքները, ծանոթանալու քույրական գործի վերջին նվաճումներին հարստացնելու աշխատանքային փորձը եւ ինտեգրվելու միջազգային բուժքույրական հանրությանը, ասել է Լիլիա Մովսիսյանը։ Բուժքույրերի Հոնկոնգում կայացած համագումարին մասնակցել են նաեւ Ամերիկայի, Մակաոյի, Չինաստանի, Ճապոնիայի, Սինգապուրի, Ֆիլիպինյան կղզիների, Վրաստանի ներկայացուցիչներ։ Մարզասերների համար Սպիտակ վագրը պաշտոնապես ընտրվել է Հարավային Կորեայում 2018 թվականին կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերի խորհրդանիշ։ Այս ընտրությունը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ այս կենթանին արտացոլում է հարավային Կորեայի մշակույթը եւ նշանակում է վստահություն, ուժ եւ պաշտպանություն։ Պարոլիմպիկ խաղերի խորհրդանիշ է ընտրվել Հիմալայան արջը։ Հիշեցնենք, որ ձմեռային 23-րդ օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն փետրվարի 9-ից 25-ը, իսկ Պարոլիմպիկ խաղերը մարտի 9-ից 18-ը։ Թուրինի Յուվենտուսը շարունակում է աշխատել Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխտարյանին ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Թուրինյան ակումբը 27-ամյա ֆուտբոլիստին առաջարկել է տարեկան 4 միլիոն եվրո աշխատավարձ։ Բացի Յուվենտուսից, Մխտարյանին իրեն շարքերը հրավիրելու փորձեր են անում եվրոպական մի շարք գրանտ ակումբներ՝ Manchester United-ը, Arsenal-ը, Chelsea-ն, Liverpool-ն ու Tottenham-ը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առավելապես օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկոտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է